A pitanje se sastoji od sljedećeg. Šta vidite na papiru? Ha? Neće? Šta vidite na papiru? Kratko jednom riječ, šta vidite na papiru? Bijelo površinu. Bijelo površinu. Crno, crni krug. Hajde. Kad pitaš šta vidiš na papiru, većina ljudi, inšala, misli kada ga pitaš da u crnu tačku u sredini. smo ona veća tačka, je da se vidi. Pa da bude očkiva. Možda trebao pita, određen veću da li vidi ovo što papir. <laughs> da bude očkiva, jel. Kako god, jel. Osnova kod ljudi danas jeste da sve vide crno. To je osnova. Generalno, to kod ljudi, a posebno kod muslimana da vrlo teško naći muslimana koji će vidjeti ovako što vam brat kazao, bijeli papir. Obično svi vide crnu tačku. To je realnost. Da svi ljudi vide crnu tačku. Da niko ne vidi bijeli papir. Iako crna tačka zauzima 3% papira, a ostali 97% papira je bijelo, ti vidiš i papir na 3% samo. E, takav insan. Takav insan. Generalno u svim stvarima je takav insan. Kad god mu nešto, on sam vidi ono loše Žene posebno vidjela ono loše. A u, generalno ljudi, evo, e, uvijek zapažane stvari koje su greške. Čak i recimo dok ti sad slušaš meni, dok ja ovdje govorim, u ovih ne znam sahat vremena koji će možda se obraćati samo manje, e, zapazit ćeš možda neke greške. Čim pogriješim u izrazu, neko hvala biti pogriješio. Ja, pogriješio. I ta ti greška ostane. Hvala. Takav je Takav je Da uočava greške. Činjenica da čovjek uočava greške i da zapaža sve ono što je loše i da poslije govori onome što je loše, dovodi kod njega proizvodi stanje njegovog duha da bude negativan, da bude depresivan, da bude razočaran, da bude nesretan generalno. I onda danas kad vidiš ljude, vidiš i malo su takvi depresivni, nesretni, uvijek nešto razočarani, nešto kukaju, žale se. Generalno su ljudi takvi s kim god da pričaš, gdje god da odeš, najprije čuješ sve one loše stvari. Ja otišao gore u Austriju na Prva stvar koju su mi ljudi ispričali, je, vidiš, ono je tamo, on je ovakav, slušaj njega, nemoj njega, ono je tamo, ima problem, taj i taj ima. Prva je stvar negativnosti, sve negativnosti ti iznesu. Ima li ništa pozitivno? Ima li ikakav hajr? Ima nešto pozitivno, ima nešto da me obraduješ, ima nešto da me opeseliš i tako. Pitanje za nas sad sve. E, je li poslanik sam sebe bio nesretan? Jesu ashabi bili nesretni? Jesu oni živjeli u neimaštini? E, kako je njihovo stanje socijalno bilo? I metak, to je... Kakvi su bili? Jesu stvarno oni uživali, njima bilo toliko lijepo? Jesmo nikakvih problema i tako? Nisu. E, je moguće stvarno da smo mi sad, samo mi na nalako nesretni danas? Smo mi depresivni, joj je teško, ja, ne možemo nikako naprijed tako. Ja kažem, nije nemoguće. Prije ljudi bilo je puno gori ali su se manje žali i kukali. Danas ima puno bolje, ali se više žali i više kukaju. Upravo je to tema koja ja želim da išava nešto, nešto kažem. A, kroz refleksiju na poslaniku sallallahu alaihi sallam sunnet. Znači, na primjere iz poslaniku sallallahu alaihi sallam prakse, koju ću ja spomenuti nekoliko, i primjere iz života naših ispravnih prethodnika, da vidimo kako su oni se e, nosili s problemima, kako su oni rješavali određene situacije i kako su oni iz onog negativnog vidjeli neke pozitivne stvari. U suštini sve, sve se vraća na to kako ti gledaš na, na stvar. Jer gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi kaže Asa takra še'in huwa hajru lakum. Vi nekad stvarno i moguće da mrzite nešto, a ono je dobro po vas. Znači ljudi mrze nešto, ne vole nešto, ono dobro po njih. I obrnuto, nešto voli, a ono zlo po njih. Znači stvar se vraća na tebe, kako ti gledaš na stvari, odnosno do tebe je, da li ćeš biti sretan ili nesretan do tebe da li ćeš biti depresivan. Uopšte nije do vanjskih faktora. Zapamti. Uopšte nije do toga ko će biti predsjedništvo, Uopće nije do toga ko će pobijeti bezbrno. Uopće nije do toga koliko imaš para u džepu. Uopće nije do toga. Ali većina ljudi misli da je do Većina ljudi misli da je to to. Kad nam došao sad neko s nebesa u predsjedništvu, ne bi, sve bilo isto. Sve bi bilo isto. Ali ljudi misle, i kad bi imao mnogo para, sve bilo A nije valjda tako. Zašto nije tako? Zato što vidiš bogataša nesveta. Vidiš siromaha sveta. Znači da nije do imetka. Ima neki drugi faktori, a faktori se vraćaju na ono što je I Ibrahim Ebsen jedne prilike u Kufi dok je sjedio pored puta i umakao suhu koricu hreba u, u, u ulje, maslinovoj soli, i jeo to, dođe jedan insan koji ga pita i kaže mu, jel, e, došlo da ga pita pitanje, sjeo pored njega. A ovaj insan kaže, kad bi znali vladari namjesnici i halife, kakvo mi zadovoljstvo i sreću nosimo u prsima, oni bi podigli vojsku na da nam to otimo, preotmu iz prsa. Čovjek sjedi na, na, na pored puta i jede suhi hljeb sa, sa, sa, i su, hljeb i su Zar je moguće da je sretan? Zar je moguće da su tako njegova prsa široka? Kažemo moguće. Zašto? Zato što je do tebe, a ne do vanjskih faktora. E, ljudi mahom gledaju vanjske faktore i misle da, su, da je to ono što će srećiti. Da su vanjski faktori ne sreće? Nisu. Nažalost nisu. Pogledamo prije svega koji su razlozi da ljudi budu danas nesretni. Ja ću dobiti nekoliko. E, sam i tek onako, jel, bez e, nekog hronološkog rijeza, nije ovaj prvi koji ću navesti možda najveći, ali onako. Prva stvar koju želim da kažem jeste fenomen razočarenja koji ljudi danas. Znači, fenomen razočarenja. Kad čovjek sebi dozvoli da ga neko brzo očara, onda vrlo brzo tada osoba i razočara. To je tako pravilo, Kad ti sebi dozvoli da neko brzo očara, ako je zadivljen njime, taj te brzo poslije razočara. Razočara se u njega. I ovo mi ne treba puno govoriti. Svi ste svjedoci toga. Nema insana koji se nije nekog razočara, Nema insana koji se u nekog insana nije razočarao. Tako da je razočarenje e, nešto što je u prsima, ali upravo se javlja zbog onog tvojih očekivanja prema nekome. Razočarina koja se javljaju često jeste da kad insan hoće da se želi, recimo, idealizira buduću mjestu mlade. Opće idealizira. Ja ima ovo, ima ovo, sve tamo. Ali onda se poslije razočara. I ne, nerijetko se dešavaju problemi. Zašto? Zato što je idealizirao jednu osobu. Nije ostavio, e, moraš ostaviti prostor, jedan vakum prostor koji će dozvoliti malo da amortizuješ tuđe greške. Znači, nemoj idealizirati insana i posto je dobar. Taj ne može pogriješiti. Sutra kad pogriješim se više razočaraš. Uvijek smatra da je insan išala 75-80% u njemu dobar i koristan. A ima onih 20% posto mjesta da on nekad i pogriješi, da se nekad oni oklizne, da on neku stvar koja tebi ne paše i ne godi. I onda ako tako priđeš stvarima, nećeš se ništa razočarati. Nećeš se ništa razočarati. Pogotovo kad je u pitanju brak znači pogotovo kada je u pitanju zbog partnera, da ljudi malo se razočaraju tu, da idealizira osobu, obe strane isto, mada mi muškarci više idealiziramo žene. Žene nas ne idealiziraju plan. uvijek vidi krneve stvar kod nas. Ali mi idealiziramo plan. I onda kad se čovjek oženi, uff, kad nam brat se oženio, sestra, nema, tu je ta. Nema bolje dao. A ovo nije on skonto da sestra spava. 23 sata sestra spava. Ja kaže, došao iz noćne, bio čovjek rad fizički, na poslu, umorio se, izmorio se i tako, ujutro došao s posla, negdje oko sedam, jel? Kaže, jedan dan, drugi dan, on se spava, jel, ja dođem, pa hajde ali ja sebi tu kahu, neku, nešto napravim. I ja jednom došao, kao, ja joj, poguram je malo, jel, malo šta jest. Kaže, meni kaj nogom pokaza, kaj tam frižider, tam ti je hljeb marka, pa što to namaša? Ne. <laughs> Nisam se radočara. A prije braka bilo što, sve idealno, ja. Moj ideal, ne može biti ta sestra, to je to. Iz vremena shaba je on sad ovaj Znači, ti sestra ima falinku, spava, ne može ustati. Nogom, kaže, pokaže tamo na frižitelji, kaže, tu ima, što tu ne A ne, to je sad povrijedi. Zašto? Pa nije se na vrijeme pripremio, jel? Nije, nije, nije dobro zivo stvari. I to se mnogima dešava. E, da se ti sutra ne bi razočarao, da te ne bi strefio ovaj fenomen razočarenja veliki, pusti malo da, malo oduška ljudima, jel. Ima, ima, nije, nije niko perfektan, nije niko savršen, jel. Nije niko savršen. Jer će sutra kad se to desi, ova stvar će te pogoditi, pogodit ćete i tekako, jel, i tekako puno. <clears throat> Sljedeća stvar u kojoj se ljudi mnogo, e, mnogo su nesretni, depresivni, jel, razočarani, negativni, puni pesimizma, jeste prikazana na Ovo se danas kod nas očituje kako govorim kod vjernika, praktičara, posebno, a i kod ostalih ljudi, briga za nafaku. Ako si na vjerovu, umrijetiš. Nisi, kaže, na državnim jasnama nisam. To je to, evo. Brzo umriješ. Nije tako, ja. Pa nafaka ne dolazi ni od od ljudi. Briga za nafakom je stvar šetanska stvar. Šetan je taj koji te plaši na imaštinu. U Koranu Allah na mnogo mjesta govori da je on Reza, onaj koji obskrbljuje, da će obskrbiti, ovako, onako, razne izraze koristi. I samo na jednom mjestu imaš izraz, jel, e, da te šetan plaši neimaštinom i ti odmah, jel, ukukaš, šetan me plaši neimaštinom. Pogledaj samo stanje u kojem mi živimo danas. Jel, kažem, pravit ćemo kooperaciju vremena našeg i vremena poslanika sa Allahom to vrijeme nam je vrijeme iz kojeg mi crpimo uh, uzora, odnosno poslanika sa Allahom uzimamo kao uzora. Kako je živio poslanik sa osam? Prilike svi znate da poslanik sa Allahom i nije imao nikakvu kuću na tri sprata, nije imao primanja sigurno, nije bio nikakvom budžetu, ništa mu nije bilo bezbijedjeno, ništa. Ni socijalno, ni zdravstveno, ni penzijeno, ni ovo, ni ono, nije imao. Pogledaj nas ljudi. Ljudi danas malo, ono, hvala nisu takvi. Ne živi takvi način života, sve se promijenilo. Ali njihovo stanje psihičko je depresija. Stalno su nesretni, stalno su depresivni, stalno su negativni, pesimisti. Ima čovjeka koji radi, radi, u, evo, primjer, jednoj jakoj firmi. Plata mašna ekstra sve, samo odčuješ od toga, sada šta? Kukanje. Teško, ne možeš se. Valja kraj kraj sastaviti, jedva do prvog. I ti kad slušaš tako mi sada, ja, stignu ti se prsa, nikako ne osjetiš razgovor, ne stignu se prsa. I onda se moraš misliti poslanika sa osam. Zabilježi imam tirmizi u svom sunenu, a, a i drugi sakupljači, da je poslanik sallallahu u sallam, da nikad u njegovoj kući e, nije bilo brašna koliko da se napravi jedan hljeb. Znači nije bilo u njegovoj kući brašna koliko da se napravi jedan hljeb za Znači nikad nije bilo toliko viška. Nikad. E sad vidimo koliko on bio znači siromašan. Odnosno je on imao tu brigu za nafaku, Zamisli sad situaciju u kojoj ti imaš čeljad, ženu, koju žene, i da imaš samo za jednom da žena lijepo ne, toliko braša. Kako je bila situacija? Prvo je od strane žene, a onda ti sam, još skiraš kako ćemo proživiti, nema to, to vidiš kod ljudi, A teške su danas situacije, hvala e, nije ovako teško, kod većine ljudi, kažem. Ima, ima teških situacija, znam, ako kod ljudi nije ovako. Pogledaj poslanike sa sebe. Živi da nema ništa. Nema ništa. Ali ima jednu stvar koju danas većina ljudi nema. A to je čvrst oslonac na Allaha. Inna Allahe huwa razaku bil kuvati ti, Da Allah taj koji je obskrbitelj. Onaj koji daje riski na Onaj u čim rukama vlast, riznice nebesa i zemlje. E, onaj koji ima ovo uvjerenje, ubjeđenje čvrsto, taj se ne za nafakom. Taj nema brigu za nafakom i taj nije depresivan, taj nije onaj koji kuka i tako. Nigdje zapamti, nećeš naći u praksi poslanika sam Allah wa sallam, u sunnetu, hadisima, u predajima da je poslanik sallallahu nekad sjedio s nekim i kazao uh, ne može se. Teško. Boga mi valjava izdržati. Teško danas da vedati, Težak ovaj Nema nigdje ni jedne takve predaje. Ama baš ni jedne. A mi znamo šta? Da je živio teškim životom. Da nije u rahatluku bio. Da nije u rahatluku bio javno. Poslanik se dogodio sredem spavao na Hasuri. Hasura tvrdo. oslikao mu se to na licu njegovu. Nema ništa od imetka. Ali nigdje ne čuješ kukanja. Nigdje nema kukanja. Zašto nema kukanja? Zato što kukanja nema mjesta kod insana koji spoznao gospodara svjetova. Nema mjesta kukanja. Kukanje je za onih koji nisu spoznali Allah. Zapamti, kad god dođe čovjek da ti kuka, ti govori, slobodno mu kaže, vrati se, ti nisi spoznao svog gospodara. Ti ne znaš da je Allah oskrbiti. Ti ne znaš da Allah daje i svakom. Nisi spoznao Allah. je gospodara svjetova je ključ kad je u pitanju nafaka. Onaj ko hoće da mu se nafaka poveća, da nema brigu za nafakom, nek klanja namaz Nek klanja namaz. Gospodar svjetova tako kaže Allah u svojoj plemenitoj knjizi, kad se obraća Ismail ali se وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ Naređuj poruci svoj dobama na namaz. La nes'aluke rizqa. Mi od tebe ne tražimo da ti obskrbljuješ. Nahnu narzukuk. Mi ćemo te obskrbiti. Mi ćemo te šta? Obskrbiti. Znači obskrba od Allah sigurno. Uspravi i popravi svoj odnos sa Allahom. zapamti da će obskrba doći neminovno. Jer obskrba te prati. Ali nema mjesta za brigu. Ali nema mjesta za brigu. Pogotovo ako se sjetiš poslaniku sa sada primjera, gdje on dolazi kod Ajše, radi Allah rana, dolazi jedna žena na vrata, prosi. Prosi, traži i metak, traži nešto od hrane. Sa dvije djevojčice, vodi jedno s jedne strane, drugo s druge. Pa pita poslanika sa sada, ima li kod vas šta? Da joj se udijeli. A onda poslanik sa sve se okreće i svoje supruzi Ajše i kaže imam nešto kod nas. A ona mu kaže ostala je u posudi našoj jedna horma. Jedna. Još jedna ostala horma. Pa poslanik sa sve dođe uzme tu hormu i dao žene. Kaže ovo ima kod nas. Ovo je ostalo, ovo, ovo, što, ovo, evo, sve što ima, ovo, ovo ima. A žena uzme hormu i popolovi. polovi dadne svojim svoje uh, čerkama. Na Nahrani uvijek čerke. Iz ovog primjera ima dosta poruka i poruka, ali jedna je za nas, poslanik sa selem nema, a ne kuka. Poslanik sa selem nema, a daje. To su lekcije za nas danas. A problem je što mi ove primjere vrlo često prevedimo i zaboravimo. I uvijek nas malo potresu i pokolebaju oni kukatori sa svih strana. Oni što uvijek sve vidjeti crno, pesimisti, što kukaju, bježi od takvih. Bježi od takvih. Ne zazvoljim ti neko tu oštricu. Ne dozvoli da neko koji je stalno depresija utječe na tebe. Ne može takvi ni stalno boraviti. Znači ako imaš čovjeka blizu sebe koji stalno kuka, koji se stalno žali, koji stalno liče da se nema, ne može se i tako, bježe od njega. od njega. Udalje se od njega jer će on utjecat na tebe. Jer mi ljudi učimo meni na drugi. Zato bježe od takvog insana. Jer vidimo da u praksi sa sada nema mjesta kukanja. I nema mjesta pesimizmu. Sljedeća stvar koja ide uzom jeste da ljudi su nesretni, da ih tišti u dušu upravo zbog ovo što su veliki pesimisti. Svi vidi crno. Sve vidi crno. I nažalost, ogroman broj muslimana je takav. Kaže, nažalost, da sve vidi crno. I ako pogledaš u praksu poslanika sa Volosrnem, vidit ćeš da on nije stvar gledao tako. Poslanik sa Volosrnem nije stvar gledao crno. Šta više, u najcrnijim momentima, poslanik sa Volosrnem bio pozitiv, optimist. Govorio ljudima lijepe stvari. Jer je znao da taj govor o pozitivnim stvarima utječi na insana. Nije isto kad te neko dočeka lijepo, kaže bit će hajr inšala, Pa što je poslanik sam alejhi ve došao došao koji je bio bolestan e, da ga pozdravite i kazao mu jel pa hurmu inšala. Da ozdraviš da te Allah zaliječi, da bude bolje i tako. Pa se ovaj kao bilo mu to, jel, kakav tahur, inšala, bolestan, na samičkoj postoji, teško stanje, pa kao, jel, nemam o tom ništa, teško situacija. Poslanik sam sada bude od njega. Tek što je napustio prostoriju, začuje krike u, u, kući da je taj sam preselio. Taj sam preselio. Poslanik sam sada nastio šta da ga, da mu dane malo optimizma kod njega. Jel? A ne da sroza sada. I zato pazi kod, ove situacije dobro. Nedavno jedan nisam... gore komšija, bio bolestan, i stvarno je bolestan, znaju svi da je ona bolest, jel, rak i tako, čovjek se istopio, spala i, i teška bolest i čekali kad će preseliti. Sad kogod mu dođe, naravno, kada malo se rješava, kuda si mi malo bolji, jel, malo si mi se ugledao i tako, To je osnova, to je taj, to je to pozitivno. znači jedan komšija i kaže, uj, jesi grohno, mreva te pol, jesi blijed, ovaj insan se toliko povrijedio, ja, toliko mu to teško palo, da je pošao da Znači, iako oni dođu, bukvalno mu lažu lice, ja kad mu kažu mašta, ugledao si mi se crven si ono, ali ti to voliš da čuješ. Voliš to da čuješ pa, ne voli da neko kaže, vidi, nema te pola, grobno si sam, Zakabula si već. Ja, niko to ne voli da čuje, onda. Niko ne voli tu stvar da čuješ. Ali ako je ti ne voliš sebi da čuješ, nemoj ti to drugima govoriti. Jer sutra te može Allah iskušati. I mene i tebe. Ali nemoj da nastupamo tako. Nemoj da budemo pesimisti. Nego daj da budemo optimisti. Pogotovo u današnjem vremenu tmurnosti, pesimizma, crnila, gdje svi, a pogotovo mediji, nastoje da nam prikaže situaciju da ovaj dunjalog ne može da njemu živjeti. Da ovaj dunjalog gotovo, ne možeš ovaj živjeti. Najbolje ti je šta? Da se ubiješ. Tako, tako vijesti ti govoriš. Pa, I šta ti još govori? Najbolje ti je da odeš odavde. Ko imao ima pameti nek ide iz Bosne. Jaram, ovo nije tačno. Ko malo ima pameti nek ode iz Bosne, samo malo nakratko. Gurno prohoda gore ovako sjeverno po Njemačkoj ima. Pa ćeš vidjeti. Pa ćeš vidjeti kako ti se gore prsa stegnu od hladnoće kufra koji gore vlada. Kufar. Bije iz zidova, Gdje god dođeš. Hladno. Pravi onaj kufar. Nevjerstvo. Na svakom čošku drmaju ona zvona. Puno crkvi. I onda neko dođe i kaže ide odavde. A gdje ćeš? Idi odavde, sahrani svoju dušu. Jeste, ukopaju prvo. Metar je iskopaj ti izgore bez duši. Tijelo ćeš gore nahraniti, nikakav problem. Tijelo ćeš gore dotjerati, nikakav problem. Ono ćeš taj zaraditi od nauka, nikakav problem. Ali duša će ostati. Dušu nikad nećeš zadovoljiti. Zato nemoj gledati plaho na ove negativce, na ove koji ti šire taj pesimizam, na ove koji te truju i govore ti da nema hajra, ima hajra, samo je do tebe. Kako stvari prihvatiš i kako stvari primjeniš dalje u praksu. Pogledaj poslanika sa Allaho i i primjer. Zadigljujući primjer. Primjer koji fascinira. Primjer ashaba koji kopaju rov oko Medine. Peta je godina po Hidri, poslanik sallallahu alaihi wa sallam na Uhudu je imao težak susret sa neprijateljem i sad Kureš nastoji da poslanik sallallahu alaihi wa sallam zada finalni udarac. Ebu Sufjan okupio ogromnu vojsku, ogromnu vojsku i sad će doći na Medinu, za šta? Gotovo, nemaš više. Poslanik sallallahu alejhi u dogovoru sa ashabima i tako je dogovorio da će na jedan dio Medine gdje je bio glavni ulaz iskopaju hendek, iskopaju hendek ili rov. I sad nije imao tu lak zadatak. Sunce, vruće, valja kopati. Gladni, te godine u Medini bila suša, glad, nema se. Ashabi onako iznureni, po želji, kopaju sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam rov. Skopaju Svi gladni, svi žene, i svi šute. Svi šute. Poslanik sallallahu alaihi sallam tada da ih malo ohrabi. Da im kaže da nije sve tako crno kao što izgleda. Jer se te situacije. Ama ti u očaju bukvalno kopaš rog. Jer ne znaš što se taj spasti. Ne znaš kolika armada vojske krenula na tebe. Znaš da su moćniji od tebe. Znaš da su iza leđa tvoja žena i djeca. I ne znaš u neizvjesnost ćeš to uspjeti sačuvati. Hele, nije, nije lako, ni malo. Nije nimalo lako. A poslanik sam Allah ali vasallam, šta im govori? Čovjek se ne pati, mi pa kaže, ja Arab, džaba uradiš. Ma bezim mi ukupao. Ja. Šta se džaba lomimo ovdje? Nema mogu ništa. A kući. Hajmo kući, kako Allah, onda i šak se svak sačuva i tako, ja mi ovo džaba Tako bi većina ljudi danas rekla. Ja sam bio tu gore, kod nas u Zenci, kad je bila jedna, kao neka kika, nešto druže, neke braći, je počela padat kiša samo ovaj period, neki glavni, ovo sam se uznamirio, ono ovo sve baci, ovo ono, nećemo ništa dalje, kiša sam pa. Ja, samo kiša počela da pada, ne možemo se organizovati. Zamisli situacije po kojoj neprijatelj da te ubije. Ali poslanik sa osamljem nije pesimista. Ne, ne nastupa nikad tako. Nego zna da je stvar u njegovim rukama ako uspije da u prsa ashaba ubaci optimizam, da ih razveseli, da im kaže koju pozitivu. Da im kaže nešto što će im dati poveta i morala, a ne da ih pritisne još u dozgu. Svi znaju da je vruće. Sad to a jes vruće, jara. Pa svi znamo da je vruće. Jel? Nikako sad sam sve nešto jara, jes. Ne može se više vruće. Jesmo gladni, Allah tako. Ma nije. Pa svi to znaju, svi to osjećaju. Pa ne treba nam to. To nam uopšte ne treba, treba nam nešto drugo. E, pa sam sada nudi to drugo. Nudi optimizam. Nudi ruku spasa. Poslanik sam sada njima kaže, ima jedan veliki kamen koji nisu mogli jel, da maknu, pa je poslanik sam sada njima donio onaj pijuk od njime, pa je sjelila vanca, kaže poslanik pa sam sada njima, govori sve vama, okrenio u sebe, zaista ćemo mi zauzeti jel, Perziju. Perziju? Kupamo rogu, onda se sačuvamo od ovih iz Mekke, a zauzet ćemo Perziju? To je sve se zvuči malo, jel? ali i tekako je logično kad dolazi usta poslanika sa srnem, jer ima tu svrhu zašto im to govori. Prvo govori, ne govori po hiru svome ili tobjelo koja mu se objavljuje. Zaista se tako desno. Ali ovo sad što im on govori, govori im da ih potakne, da ih podstakne, da im kaže ne, ne radiš to džaba sa što radiš. To što sad radiš nije džaba, ništa nije džaba. Doće vakat posle, išala kad ćemo osvojiti Persiju. Doće vakat kad ćemo uživati. Doće vakat kad će istan biti jak. Doće vakat kad će žena putovati od sami do hadrmeuta, neće se bojati izašto. Dođe takav vakat. Doći vakat sa hatuka, i razgušen. Sad, a mi ovako u E, dođe poslije tako. Poslanik Allah, ali wa sallam I šta? Hrabri. Poslanik Allah, ali wa sallam I uvijek govori stvari koje će im unijeti moral njima srca. I zamisli nakon ovoga kad ti poslanik sam kaže, zove ćemo Perziju, kako se ošćaš? Ma lijepo se ošćaš. je ti. Imaš sad moral, da je ovo iskopaš, ovo završimo, šal Jer ako ćemo zauzeti Perziju, će se moje poraziti. I tako i bi. I tako i bi. Ali poslanik sallallahu alaihi wa sallam uvijek je bio pozitivan. Ovo je sunnet, da budeš pozitivan. Danas svi znaju da je sunnet mašan, svi znaju sve sunnete. Ali ove glavne sunnete od, kojih kojih dunavog zavisi, niko ne zna, niko ne praktikuje. Sunnet je da budeš nasmijen. Sunnet je da budeš pozitivan. Sunnet je da budeš optimista. Ajša radijallahu ta'ala kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, volio je optimizam. Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Volio optimizam. Uvijek je volio optimizam i uvijek se utarisao i gonio se dalje odbježao od onih koji su bili šta? Pesimisti. Ovo je jedna od ključnih stvari danas koja će tebi donijeti radost. Radost u srcu. Ne možeš ti ni na koga utjecat da ga usrećiš ako ti sam ne Kako da jedan pesimista koji bolje u glavu, jel? Sve mu crno, tmuno i tako na tebe utječe pozitivno. Ne možeš. Za nas kod insana, jel, koji kad ti dođe, jel, masla, bit će hajr, sve će to kruvat, bit će ovako, bit će onako, hajr. Oma se ti drugačije osjećaš, jel tako? Hele, daj da sedimo poslanika se alaihi u se u ovom pogledu. Daj da budemo optimisti, a ne pesimisti. Jer ako je on tako odgajao sahabe, znači da mi tako danas moramo odgajati naš učenjak. Tako mi danas moramo odsati jedni na drugi. Da hrabrimo jedni drugi. Da govorimo njima da ćemo uspjeti. Da govorimo njima da ima hajra. Da se postičemo na hajra a ne da poklapamo jedni druge. Ne da sprečavamo jedne druge u hajra, nego upravo da radimo suprotno, jer je poslanik sallallahu alaihi wa uspio u tome, a mi ćemo teško uspjeti ako ne budemo svidjeli njegovu, praksu. E, sljedeća stvar koja ljude mnogo odvodi u depresiju, mnogo i odvodi do toga da budu nesretni, mnogo odvodi do toga da tuguju, da kukaju, da svašta rade, jeste da previđaju blagodati. Često ljudi previđaju blagodati. Previđanje blagodati je, to je velika osobina muslimana, velika broja muslimana. To je ono prva što sam kazao. Vidiš sve crno, ne vidiš šta Imam Zahebi u, svojoj knjizi Sjara Alam Nubela, kad je govorio o Ebu Kulabi, jednom pobožnjaku Alimu, e, zapisao jedan događaj. događaj. A to je da je Abdullah Muhammed, jedan od učenika, dok je prolazio od grada do grada, domak jednog grada očajan stari šator. Pohaban onako, šator. E, malo od puta. Pa se primako on misleći da tu može potražiti neko utočište, možda i da se napije vode. Pa kad je ušao tamo, znate koji je sana, koji nema ni jednu ruku. Obe ruke odsečene. Nepokretan sjedi i slijep. Slijep. I kad je ušao kod njega, čuje da on govori Alhamdulillah alladhi faddalani ala kathiri mine ibadihi. Hvala Allahu koji me počastio i odlikovao nad mnogim njegovim robom. Kad je čuo dom njegovu i, ovo što on izgovara, ova sam od njegovo stanje. Nema ni jedne ruke, slijep, nepokret. Pa kad me je prišao i kaže mu, jel, tako ti Allah reci mi, zašto učiš tu dom? Odnosno, zašto se zahvaljuješ Allah na tome? Tvoje stanje nimalo nije, jel? Pa moja kaže, kazat ću ti, ali ako mi obećaj da ćeš uraditi nešto za mene. Moja kaže, može. Onda mu kaže, vidi. E, zar nije Allah ostavio mi jezik? Ostavio mi jezik da ga veličam i da upravo ovo što sad ja izgovaram, to izgovorim. Spominjem si krve i zahvaljujem se Allahu. Znaš li koliko ljudi na Dunjaluku ima koji se nikad ne zahvaljuju Allahu i koji su nije. Pa ovaj kaže ima mnogo, eh, onda on kaže hvala Allahu koji me počastio na tim mnogim ljudima. Dao mi jezik. Da ga veličam, da ga spominjem. Ja. Pa ovaj kaže, jel, maša Allah. Zatim ovaj kaže, sam, jel, uh, znaš koliko ljudi na Dunjaluku ima, a da nemaju sluha? on kaže, nogu. E, kaže, hvala Allah ti mi počastio da imam sluh. Da čujem ezan, da čujem Kur'an, da čujem tebe, sad dok mi se obraćaš. Velika je to Allah blagodat, pa se ja Allah zahvaljujem što me odabrao na mnoštvo njegovih robova. I onda mu na koncu kaže, a znaš li koliko i robova ima danas na Dunjalku, koji nisu njemu pokorni, koji nisu uopšte muslimani? Kaže on, Kaže, hvala Allah koji me učinio i počastio da bude iznad tog tih mnogih koji nisu za islamu. Odnosno, mene počastio da budem musliman. Pa kad je ovaj vidio to njegovo strane, kaže mu, vallaj si rekao istinu. Vallaj si kazao istinu, Prva stvar koju sam ja na tebi vidio je šta, nemaš imaš ruku. Slijep si, ne nepokretan si. Ali nisam obratio pažnju na ovo što ti meni kazao. Jer zaista je tu hak. Većina ljudi bi tako poznali, na čemu se ti Allah Ne pokreta, ni ruku nemaš i slijep tako. A onda moj alim kaže, vidiš, imam jezik koji veličava Allah, imam sluh da čujem Allah govor i imam uputu pri sebi. Znajući da je uputa najveća blagodat koju Allah te barke od tada može nekog, nekog počastiti. A zatim mu je kazao, jeli, brigu o meni vodi moj sin, 15 godišnja, Brigu o meni vodi insan, moj sin, nemam nikog mimo njega. A on je već otišao i nije se vratio. Pa tražim od tebe da ga potražiš. Da izađeš i da ga potražiš, jer ja ne mogu. Pa mu ga je opisao, a izašao da ga traži, a onda je zatekao da ga je šta? Sustigla smrt. Odnosno su ga divlji zvijeri napali i da su ga usmrtili tog insana, i na jednom brežuljku da su se okupili gavranovi i da jedu njegovo tijelo. Pa ovaj je pomislio sad, kako da se vratim sad kod njega i da mu to prenesi. Teška vijest. Njegov sin je Dina preselio. A onda se sjetio Ejuba a.s. i došao mu s tom mišlji i kazao, slušaj, koga Allah više voli? Ejuba a.s. od tebe? Pa mu kaže ovaj mu Kulabe, Allah voli više Ejuba Salam nego mene. Ejub je bio njegov poslanik. A onda mu kaže, a koga Allah više iskušao? Tebe ili Ejuba a.s.? Pa onda kaže, Allah je više iskušao Ejuba Salam nego mene. Onda mu kaže, jel, Abdullah i Muhammed, e, strpi se i traži kod Allaha jel, pomoć utočište, tvoj sin je preselio. Pa mu je kazao, donesi mi vode. A kad mu je donio on vode i dodao mu vode, ovaj se insan napio vode i preselio. Kaže Abdullah Muhammed, vidio sam tog insana tu istu noć u snu. U tu istu noć sam ga vidio u snu i pitao sam ga, kako si našao svoje mjesto kod Allaha? Pa je kazao, jel, našao sam svoje mjesto kod Allaha, da me Allah upisao, jel, među one njegove istinske, iskrene robove koji su saborali na musibetima koji su ih zatrpili pa im Allah tabaraka i se smilovo oprostio u dženeti uveo. Previđanje blagodati je veliki danas problem je bela. Da veliki broj danas ljudi ne vidi rahatluk u kojem živi. Veliki broj ljudi danas ne vidi rahatluk u kojem živi, su hvala. Jedna žena zove i pita jednog šeha i kaže mu e, moj suprug, jel, znam, ako nekad povijekli na mene, malo je kasni, veći, ne sjedi baš plako sa nama u kući, pa to ima malo problema sa njim, nije nešto presio i tako. Pa on kaže, halal sestro, on pije alkohol u kući i kad izađe van, kaže, ne, ne pije alkohol uopšte, e, klanja, mašala, hamla, posti, on nije veliko i pije alkohol. Mašala, pa, kaže, jel, jel, dovodi, kaže, ove prostitutke u kuću, ne zinauči te vani, kaže, ne zinauči, nisam ga zato obtužila, jel, dobar su što s toga tiče, ne, ne, nije, jel, od onih koji šveraju, kaže, aha, e, pa je nabranio još neke stvari, jel, koje on ne radi, ako ona prevedla, a onda ona kaže, jel, shvatila sam pojenča, shvatila sam pojenča. Odnosno, želeći kazati, e, zaboravi insan uvijek ove pozitivne stvari, za Zaboravi pozitivne stvari. Pogotovo kad su pitanje ovaj segment. Segment šta? Segment sa ženama ovaj, jel? Da žene, a pa tako poslanik sam Allah, ali u sredem je opisao, nije ja, šala, taj adet da kritikuje plaha žena, volim spomenuti ovo da je poslanik sam volao sada spomenuo njih po tome da su šta negirale blagodat, da zanegiraju blagodat, da brzo zaboravaju blagodat, tako da je to jedna od posebnih odlika žena i to obično bude razlogom nekad netrpeljivosti u braku, da žena voli čovjek spomenuti na, nanosom, tako mi kažemo, žargonski, neke stvari koje on nije uradio, a vrlo rijetko se sjeti stvari koje on jel, za nju uradio, pa i to nekad bude razlogom tih rata. Kako je poslanik sam alejhi ve te probleme sa ženama? Imao je problema sa ženama, nije poslanik sallallahu alejhi ve u život tako da je njegov život sa ženama bio mašala, perfektan. Još je poslanik sa sredem imao više iskušenja, imao više žena. Zapam, kad god gledaš na više ženstva, gledaj kroz ovu prizmu. Više žena, više belaja. Više žena, više iskušenja. Više žena, više problema. Tako to ide. Obično ljudi previde ovu stranu. tako je poslanik sa sredem. Imao više žena, imao više problema. Odmah. Jedne prilike, Amir bin jedan ensarija koji je sa Omerim Hatarom živio zajedno u kući, pa su se njih dvojica mijenjali. Jedan ide u Medinu jedan dan, a drugi drugi dan. Mijenjaju se. Omer ibn te noći je bio kod kuće, brinuo se za stopu i čekao da se Amr ibn vrati iz Medine. Kad je došao po viku Amr ibn jel? Propali smo, propali smo. Propali su stanu. Zatvorio jednu sobu, zatvorio se jednu sobu, ispred nije postavio čuvara i Omer bio taj prizor čudan. Pa dođe Omer ibn tu i kaže, zatraži dozvolu da uđe Omer ibn ova čovjek uđe kod poslanika sa i kaže Omer ibn Hatab pred vratima, traži dozvolu da uđe. Pa poslanik sa sredom samo prešuti, ne kaže ništa. Ovaj insan izađe i kaže, nije dozvolio. Omer ibn Hatab zatim ode kod svoje kćerke Hafse i pita šta je problem. Zatakne da plaće. Pa kaže, imamo problem sa poslanikom sa Neka od njegovih žena se žalila malo na opskrbu, odnosno žalila se na neke stvari koje se dešavaju sutra, ono se tamo odnio više, meni nisi donio i tako, čuva neke stvari, pa su one malo pokoškale, žele žene se posvađale, a on se poslanik samo sedem naljutio i kazao, mjesec dana neću da pričam ni s jednom od vas. Mjesec dana nemam ništa s vama. Odo usobno, naljutio je. Povrijedio nije sa sedem. Omer i Khattab sad zna da je to problem, šta? Problem sa ženama. Problem sa ženama. Dođe tamo kod ovog čuvara nam je vratima i pita ga, kaže, jel, zatraži poslanika sa sedam dozvolu da uđe Omer ibn Khattab. Pa kad je on došao, zatraži dozvolu, ovaj sam poslanik sa sedem, ne da mu dozvolu. Kad je izlazio, poslanik sa sedem mu kaže, neka uđi. Stig ga već, dolazi par puta, traži da uđe. Pa Omer ibn Khattab kad je ušao, a već zna da ima problem sa ženama, poslanik sa kad je ušao sam kod poslanika sa sedem, zatekao ga obrnene glave. Poslanik sa sedem se naskirao. Naskirao se što ima problem sa ženama. Pa kaže Omer ibn Khattab, sad ću ja nasmijat poslanika sallallahu alaihi sallam. na smijeću. To, to mi je nijeca. Šal, ja ću ga sad nasmijet. U ovakvom cijeloj situaciji najbolje da ga ja šta sad malo obveselim, da ga malo nasmijem. Osvediš da se je poslanik sallallahu alaihi sallam odgojio ashabe na toj osnovi. Da te ne pritišću, da ti ne doljevaju uve, naravno, da sad ga poslanik sallallahu alaihi sallam, jeste, jeste, Boga, njih. I moja takva ista. Evo, to ga poklopiš od ozgova i još teže. Tako danas imaš takve šetanske savjetnike, najčešći su oni. Ti imaš problem, on dođe da ti da neki Haj, on te još više načepi. I kaže ti, Uf, jeste, s Bogom, ja ne ti tu rešenja, osim da... Da ne mišljam tu hajra, neke, ne Pazi, nije od edeba da ti sad želi zaboraviš neki hajra, ako te malo Ne, ne, ne, obično ti dođu ovi sa strani, ovi depresivci, negativci, pesimisti, i sve oni vide loše i crno. Omer ibn nije kada nasmija poslanika sam se. Ono skrenuti njegov misli na drugu stranu. To je redeba od hlaka da tu radiš. Brat ima neki problem, nešto ga muči, teško, u prsa se stegla. Daj ga malo svi, daj ga malo raspoloži, obveseli. Nemoj da se bude crno i tužno. A pa mu kaže, Allah poslanić, kad smo mi bili u Mekiji, dok smo živjeli u Mekiji, kad bi neka od naših žena nešto zatražila od nas, mi bi joj vrat zavrnuti. Pisno ti je smjela. Ovako kaže Omer a onda smo, kaže, došli u Medinu. Pa smo vidjeli da su Medinani Ansarije narod koji upravljaju žene. Da, žene glavne, žene bude glavnu riječ. A onda su, kaže, naše žene vremenom naučile od njihovih žena. Pa su postale koji one. Kad sad neko od nas zatraži nešto od nje, ona skoči i kaže, zavrne mu vrat. I poslanik sam sada kaže, podigne glavu na smijesi. Ja hoću da se nasmijem, ali da se. Nekad ti sam danas ispričaš mu nešto cilja da ga malo razveseliš, ono vori pa čuo sam to. nek se čuo, nek se čuo, nasmije se, ja to, nemoj me tako povrijediti, ja kaže Ibu Jonesy, znao sam se zadesit na mjestima gdje mi čovjek koji se, priča mi čovjek neku predaju i priču ili događa, koju sam ja čuo prije nego sam on rodio, ali ja se pravim kao da je prvi put slušam i slušan je od njega. Od edeba. od Da ga ne povrijedio. Da ne bi vrijedio njega, njegova prsa s A većina ljudi je ovakva, ne to, to zna. Ajde, to je bez skonto sam ja to sam. Ja ona, nedavno se jedin s jednim bratom tako pita neka pitanja vezana za brak. I što god ja krenem da kažem, kaj me znam to. Ja ona, što znaš? Onda ne treba nikom. I što god da mu kažeš, a znao sam i to. Ja, e, čuj, kad, ti nekom tako govoriš, on ti kaže znao sam, znao sam, znao sam, ti se baš ošćaš ružno. Odnosno, baš te ne, ružne, ružne emocije skroz me su prsima su hvala. Poslanik sa Asalem nije bio tako. Poslanik sa Asalem volio taj tefao, volio da se nasmije, volio da vas položi. Kaže Omer ibn Hatab, mi smo poslije sabah namaza, znali sjetiti u poslaniku sa Asalem džami. Grupica tamo, grupica vamo, evo, neki zikre, neki priče, pa smo, kaže, znali pričat e, određene događaje iz džahilijeta. Kaže, onda ja sam imao priču, kako sam ja znao napraviti kad sam krenuo napraviti sebi e, Boga od, od, od, hurmi, jel tako, napravimo glavu, ruke, jel sve, ponesem ga sasvom, pa kad ogladim glavu, otkinem ruku, pojedem i tako, pa kaže, ovi se smiju, jel moj? ja kaže, pogledam poslanika sa sve, pišem namjer, gledaj, gledaj, pazi reakciju poslanika sa sve na to, ovi se, kaže, moja glavu smiju, jel ima to smiješno, ja pogledam poslanika sa sve, on se, kaže, okrenem, prema nama i smije se, kaže, da, smije se, osmije se. Danas kod nas ima šest žak, nije ovo za to. Šta se smiješ? joj, nije niko umro, ovako. Znači da se nasmiješ u njemu, nije spor uopšte. Ako ćeš se smijati, aj napolje. Takvi ljudi danas. Ovo ovaj je takvi ljudi danas. Tako se ponašaju. Cijelaju te, bukvalno svojim ponašanjem te cijelaju od ljudi. da budeš negativan koji on. E neću da budem negativan koji ti. Neću. I ne dozvoli da ikad budeš negativan ko on. Jedna od stvari koja vjernike puno pogađa jeste da kad počinje grijeh, budu negativni, budu depresivni. Snađe ih teške emocije tu. To je od šetana, zapamte. Allah neće da budeš takav. Pa makar ti grijeh počinje, to zapamte. Makar ti grijeh počinje, Allah neće da ti budeš takav. I poslanik sa Vaselem je po tom pitanju bio najbolji savjetnik. Najbolji savjetnik. Zamisli danas situacije po kojoj ti dolaziš nekom bratu muslimanu i kažeš mu da si počinio neki grijeh tako se desilo, brate, ja sam počinio taj i taj gdje je dala oprosti i tako, tražiš njega možda neki nasijat, neki savjet, neko da te malo uputi, da ti malo olakšajte. Uff! ja mislim da nijem za te spas. Ti zdoni, gotov si, ne možeš ni klanjati. Takvih ima. Brat za kamatni kredit, kaj ne trebaš klanjati više, što kad ti suđe, Maša. Oni znaje potvrde za džene. Odakle ti to? Pustimo ono, moram brati pa ugrije. Jer nam sad cilj da ga gurnemo još više, da još potone, ako je prije počinio, i nam je cilj da ga malo izvadimo. Poslanik sa srnem tu bio najbolji primjer opet. Opet navodim primjer poslanika sa srnem, gdje mu dolazi insan koji je šta počinio grijeh sa jednom ženom. Počinio grijeh obljube žene, bez da je počinio blud. Pa došao poslaniku sa alejhi ve srnem i kaže mu Allah Dok sam bio tamo kod sebe na njevi u bašti svojoj, tako i tako se desilo. Ja sam imao kontakt sa jednom ženom i mi smo imali fizički kontakt. posljednja će šta da radim, ne tišti da to sad počinje čim gri? sam sada mu kaže Innal hasanati se velike vikrade kri. Kvalja namaz, kaže poslanik sa sedam, uradi nešto od hajra, zaista dobra djela brišu loša djela. To je to. Kaže mu drugim riječima, ima nadje za tebe. Nije sve tako crno nisi propao. To što sam počinio u išala, pokaj se. Radi dobra djela, Allah će ti taj Ali ko se ovako ponaša? Ko nije depresivan i nesvetan i očajan u ovakvim situacijama? Oni koji su spoznali Allah. Oni koji imaju lijepo mišljenje o Allah. Onaj ko ima lijepo mišljenje o gospodaru svjetova, takav nije depresivan. Takav kad počinje grije zna da je poslanik sam sebe kazao odnosno hadisi kuciju od Allah tabaraka wa ta'ala kad kaže jel, Ernebe abdi zemben, rob moj počinio grijeh, rob moj počinio grijeh, ali zna da ima gospodara koji prašta taj grijeh, prašta taj grijeh. Pa se tako desilo. Allah govori u tom hadisku od nekoliko puta, tri puta ponavlja. Pa kaže na kraju, i kad bi taj čovjek došao sa grijesima koji bi obuhvatili cijelu zemaljsku kuglu, a došao sam lijepim mišljenjem Allahu, ja mu te grije sve oprostio. Zašto nam poslanik sam ne govorio ove stvari? Ama zato da nas ne ucrnjači, zato da nam da da budemo posti, da budemo optimisti, da na stvari gledamo pozitivno, da se malo radujemo, da se nadamo hajru i dobro, a ne da bude sve crno, crno, crno, nego da bude šta? Optimizma i pozitivnosti u našem životu. Takav je bio poslanik sallallahu alejhi Tako se uvijek ponašao kad imao problemi sa svojim ženama. Primjer kad je Aisha radijala talana, hadis kod muslima, pokazala dozu ljubomore. Pokazala dozu ljubomore prema jednoj od drugih žena poslanika sa sebe. Naime, Safija, koja je bila starija žena, bila je poznata u Medini kao dobra kuharica. Pa dok je poslanik sa Allahom bio kod e, Aisha radijala na, ona je spremila neko jelo i poslala poslanik sa Ja, po svom slugi poslala do poslanika sa Međutim, kad je taj sam donio jelo pred vrata Aisha radijala talana, ona je izišla i vidjela šta je, Udala rukom jel, po, ovoj posudi, posuda pala i razbila se. Ja. Kako danas ljudi reaguju na manje greške svojih žena? Reaguju uredama, reaguju drekom, reaguju vikom, reaguju prijetnama, reaguju, reaguju, reaguju. Poslanik sam sada, kako reaguju? Kad je vidio tu scenu, nasmije se tamo. Jel? Nasmije se poslanik sam sada. Stvar se već desila. Stvar se već desila. Nemo kod sad nazad. Gotovo već se stvar desila. Daj da sad pokušamo riješiti stvar. Smije se poslanik sa sada i kaže, ljubimo na vaša majka. Jel, Ajše, to je prijedna pojava, na Ajše, pokupi e, hranu i kaže, i e, naobim e, i na bi Posuda za posudu, hrana za hranu i riješi problem. Kad se vraćao poslanik sa Allah, ali osamem, iz jednog od svojih pohoda sa Ajšem, da je ova opet, zamislio u kojoj se on vraća s pohoda, nije se vozio u Mercedesu, s klimom i tako. Nego ide na, na, malo pješke, malo na devi, sunce, iznuren, nema se gdje okupat, nema ništa, jel? Teško. Dolazi pred Medini, Poslanik sa svem običaj da ide e, nazad, nazad, jel? A vojska ide ispred njega i sad je njegova žena Iša da ova tamo. Pa joj kaže poslanik sa svem, e, hoće da se trkaš sa mnom? Da se trkamo? Ko danas ima takav odnosno su uživa čovjek u životu. Znači, iz onih situacija koje je liče teške, ja vam smoren sam, nikak, vam ništa da vam me gledati. Ne, ne, ne, poslanik sam sad, zamisli taj put koji je probao, to je da se budeš slumljen, vidimo se, vratimo se, a, nama na ume. Poslanik sam sad jako delo, išao pješke, kaže ne, abstrakt. Zašto? Znači tu unijeti radost u njeno srce. U njegovo srce, jel, takvi će se tu, tak, produkt odnose njegove, bit će ljepše, bit će bolje i tako. Poslanik sam samo uradio dva narada. Zašto? Pa zato da bi nama ostao primjer u Meni tebe, meni tebe, da bi kazao, uživaj u životu. Budi ponad sretan, Budi sretan jer ćeš samo tako moći usreći drugi ljudi. Poslednjih sam sve se nije ljutio na svoja sahada. Primjer jedan, inšala sam ću završati, primjer jedan poslanika sallallahu alaihi wa selem, kad se nije naljučio na jednu stvar, jeste da kad je Džabir ibn Abdullah, jedan od, od e, mladića Medine, kad se vraćao iz pohoda sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, e, deva mu kaskala nije išla brzo, pa poslanik sa sedam je došao do njega i kaže on šta je, ne ide, pa uzme poslanik sa sredem put jel malo udari tu devu i ona poskoči i krene. Pa kad su njih dvojica krenuli prema Medini, e, kaže Džaber, moja deva išla brže od poslanika sa sredem deve, ide brže. A ja je vraćam. Zašto? Stiga poslanika sa sedam da ide prije njega. Pa mu kaže poslanik sa sredem, jel, kud si požurio Džabir, jel? Žuri Džabir negdje. Pa mu kaže Džaber, friško sam se oženio, malo poslanik. Ja, sam tek se oženio, jel, tako. Pa ga pita poslanik sam sve koga se ženio, pa on kaže, evo tako i tako, želio sam jednu uh, u Medini, pa poslanik sa sve kaže, zašto nisu ženio mlađu, pa mu džabe kaže, evo, ženio sam zato što je meni otac ostavio, jel, moje sestre da vodim brigu o njima i tako. Jedna stvar koja je zanimljiva iz ovog njihove konverzacije jeste da kad mu je rekao džabe, oženio sam se, Allaho poslaniće, on kaže, a što mene nisi zvao? Pa što sam Allaho poslanik? Kako to da mene nisi zvao? Jel da se zbog tog ljuti? Ja imam insana koji se naljučio što ga ja nisam zovno kad je svadba. Ali previdi ga insan malo, zaboraviš na nekog. Zaboraviš na nekog. I onda se taj insan naljuti. Te negativne emocije. Negativne emocije, da budeš poslije depresivno, Poslanik sam sad ne možete mu ne kaže, ja sam malo poslanik. Gdješ mene zaboraviti? Ne, ne, nego kaj, šta Oma to previđa, Ajmo dalje. Ajmo dalje. Naprotiv radi jednu stvar koja će ga sad usrećiti i džabre i poslanika sa sebe. A to je pomoć drugim ljudima. To je stvari koje unose radost u srca muslimana, unose pozitivizam, unose pozitivnu energiju, pomoć među muslimana. Ja, takav poslanik sam sam bio. Pita ga Džabira, šta je sa onim dugom tvog oca? Babo mu preselio pod dugom. Ja, Abdullah, njegov babo, preselio pod dugom. Pa kaže Džabir, ja još nismo vratili dug. Kaže poslanik sam sam ne prodaj mi tu devu. Prodaj mi tu devu. Kaže mu Džabir, ova deva tebe hedija. Kaže, ne, ne, ne, prodaj mi je za pare. Pa se njih dvojica na cijenu, a Džabir uslovi da jaše do Medine. Kad došao Džabir kući, njegov teta koji je bio kočke i pazio njegove sestre, kaže mu, jel Džabir, prodao sam ovu devu. Kaže, ja, vam, gdje devu? Tu nam jedina deva koju malo ti je prodao. je prodao sam na sa sam niksa sam. On je htio da kupi, ja sam mu i da... U taj mat dolazi čovjek, poslanikom sa srednjom sluga, koji donosi šta? I metak i dalje Džabiru e, i kaže mu, jel poslanik sa srednjom ti šalje onu cijenu, e, jel pare za devu i rekao ti da zadržiš devu. Znam se osjećaj kod džabra sam. Sada sam sam nije htio da povredi da kaže, e džabre, evo ti malo sadaki, sam čuo jednog brata tako, ja ga čuo svojim ušima kad jednom bratu pomaže. Otvori kaže evo brate, braća, si saknila se ti braća malo sadaki, evo ti. Ja, čovjek se srce slomu, Čovjek se srce slomu. Ja braća saknila malo sadaki, evo ti. Brat vuku gravinu. Krka, Roha. Ne znam kako bi ga oslovio drugačije. Siro. A ti sirovina ima mnogo, nažalosti. Vallahi ima mnogo, nažalost. Bez obzira ima brata, imao brata, ima i svakakve. Ali poslanik sam sebe neće da povrijedi osjećaj insana, neće da povrijedi njegove emociju, nego kaj kupio sam delo tebi, evo ti pare za nju, zadrži ga. Zašto? Sa džabrom sretan, radostan. Poslanik sam sebe pomogao njemu i on sretan i radostan. Tako je imao Allah poslanik sallallahu alaihi Tako je on rješao problem depresije problem tog pesimizma, problem tih negativnih emocija. Nije kuku, nije se žalio, nije govorio jes vruće, ne može se, džaba se lomijemo, džaba radi, ne, ne, nego je radio i trudio se i zaradio džednat kod gospodara svjetova. Lakše je proživio ovaj uživo u životu. Jer kako god okreneš, tebi valja prodomerat ovdje. Pa daj kad već ovdje da, da živimo malo sretnije, da budemo sretni i da nastavimo osjećati drugim. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير Molim uzvišen Allah, tabarak wa ta'ala, dobro se nagleda naše šeha Fahrata na jednom ledu lijepom izlaganju. I samo što je vjerujem spomenuti, da znate da šeh dođe održi predavanja u Aziji na drugom kilometru prema Žerču pa navrate gore. Znači možete pročitati obavijest pa navrate kada šeh dođe pa sa njim družite el a sărbătoarea darului slăvime, da, n-ați posibil.